сённяшняя праграма Сергея Дбаўца ізноў пабудаваная на гісторыка-культурніцкіх беларускіх архівах вільні. Сёння ў перадачы гаворка пойдзе пра малавядомага альбо лепш сказаць паўзабытага беларускага мастака Давіда Якабсана. Для мікрафона аўтар Сергей Дбавец. Mm-hmm. пакінута беларускімі навукоўцамі за непразрыстай мяжою вільня, усё болей нагадвае тое, што археолагі назвалі б багатым культурным слоем, багатым, але недаступным. Горад, чые архівы, музеі і бібліятэкі на дзве трэці складаюцца з матэрыялаў, якія непасрэдна датычныя Беларусі, яшчэ з-за савецкім часам быў бесперапынным аб'ектам паломніцтва беларускіх гуманітарыяў. Сюды ехалі і акадэмікі, і слынныя пісьменнікі і студэнты. Адсюль абавязкова везліся навуковыя сенсацыі і новыя матэрыялы, што зараз жа ўключаліся ў грамадскі і навуковы ўжытак. Невычэрпнае радовішча гістарычных і культурных фактаў абяцала ніколі не скончыцца і бясконца доўга забяспечваць беларускую культуру новымі імёнамі і творамі, высвечанымі з нябыту. І вось рабочыя пакідалі кіркі на дне хіба толькі распачатага прыску. Цяпер жа адно з рэч часу завітвае ў вільню, які архівіст, каб горачна ўздыхнуўшы, адправіцца назад у Рэспубліку Беларусь. Такая сітуацыя і засмучае нас аўтараў вострыя брамы, але і прымушае па магчымасці прынамсі не прапускаць тыя скарбы і адкрыцці, якія ляжаць на паверхні і даносіць іхныя імёны і назвы да ведама беларускіх творцаў гуманітарныя навукі, аматараў гісторыі і мастацтва. Сённяшні выпадак з гэтага шэрагу. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у Сергей Харыўскі адшукаў у вільні матэрыялы, звязаныя з жыццём і творчасцю яшчэ аднаго наглуха забытага беларускага мастака. Паслухаем ягоны роспавед. На мінулым тыдні я завітаў быў у віленскую акадэмію мастацтваў. Тут добрая сталоўка уладкаваная ў былой кляшторнай ядальні. Высачэзныя гатычныя скляпенні, спічастыя вокны, проста ў бернардынскі сад і прахалода гэтымі днямі тут ціха бо студэнты ўжо скончылі вучобу і раз'ехаліся адно заходзяць акадэмічныя супрацоўнікі у тым ліку і мае калегі мастаствазнаўцы і вось гэтым разам да майго століка падсела даўняя знаёмая спадарня руткаўскіня спецыялістка ў часах клясыцызму некалі нас пазнаёміў вядома беларускі архітэктар рэстаўратар валянцін калнин гадоў 10 таму у і цяпер нам знайшлося пра што пагаварыць паапрыгадваць. Я распавёў, як рухаецца моя навука, дзе што бачыў. Раптам спадарня руткаўскі не запыталася, ці не ведаю я такога мастака давыда якерсона. Нешта кажу чу, здаецца быў такі ў віцебску за часоў шагала, але ягоных твораў бачыць не даводзілася. Ну то хадзем. Па змоўніцку, панізіўшы голас, запрасіла каляжанка. Мы зайшлі ў акадэмію і ў сваім кабінеце яна працягнула вялікую пульхную тэчку. Перада мною апынуліся дзясяткі малюнкаў, гравюраў, здымкаў нейкіх абстрактных скульптураў. Тут каж былі розныя чарнавікі лістоў ці артыкулаў. На двароце тэчкі быў надпіс па-расейску. Мастак Давыд Якерсон 1905-1950 нарадзіўся ў 1886 годзе віцебск як высветлілася гэтая тычка потрапіла ў вільню 1938 годзе на тагачасны факультэт мастацтваў пры універсітэце я перадаў сюды невядомы чалавек с коуна апроч малюнкаў ды здымкаў даеш прыкладаўся ліст хто такі давыд якерсон Для тых, хто вывучаў гісторыю віцебскай мастацкай школы двах гадоў, гэта імя павінна было трапляцца на вочы ў тагачасных перыёдыках ды ўспамінах мастакоў. Яго ўважалі з аднаго з самых таленавітых і любімых вучняў і ягоды Пэна. Урэшце з майстэрні пэнай пачалася мастакоўская біяграфія Якерсана. Пасля ён разам з сябрамі эль-лісіцкім і фрыляндарам едзе ў рыгу, дзе паступае ў палітэхнічны інстытут. Але першая сусветная вайна перарывае ягонае шкаленне, ён вяртаецца ў Беларусь. Падхоплены ваенна-рэвалюцыйнай завірухай ён актыўна ўлучаецца ў мастацкае жыццё роднага гораду, кіруе скульптурнай майстэрнію, народнай мастацкай вучэльні, вырабляе десятак помнікаў паводле славутага пляну манументальная прапаганды супольна з маркам шагалам стварае аздабленне віцебску да гадавіны рэвалюцыі у творчасці гэтага майстра як у кінастужцы кадр за кадрам адлюстроўваліся летня ўсе тагачасныя мастацкія плыні ён пачынаў як прыхільнік арнова модным тады ў рызе стылі якерсон ствараў вельмі далікатныя пекна арнаментаваныя дэкаратыўныя кампазіцыі. Але першыя ж ягоныя спробы сілаў у скульптуры занеслі яго ў імпрэсіянізм. Аднак пасля знаёмства з казіміром Малевічам ён становіцца адным з апалягетаў супрэматызму, эксперыментуючы кубістычнай ды супрэматычнай скульптуры на працягу 19-21 гадоў ён стварыў нізку ленарытаў на матывы беларускіх, жыдоўскіх ды расійскіх казак. Дарэчы, гэтае захапленне казачным фальклорам наогул было летне абавязковым амаль для ўсіх віцебскіх мастакоў таго часу. Дастаткова прагадаць класычныя ілюстрацыі да казак Марка Шагала ці Эль Лісіцкага разам з камісарам шагалам якерсон камісарыў таксама пасля супрацоўнічаў з віцебскім уновесам быў тут ці не самым адданым сябрам малевіча дапамог яму перажыць цяжкую зіму 1919 году ён імкнуўся быць бліжэй і да дабужынска у якім якерсону гэтак імпанавала упэўненая інтэлігентнасць і вышэйшы культурны кшталт Імя Якерсона несупынна паўтаралася ў гэтым коле мастакоў. Побач з імёнамі лісіцкая коган і ярмалаевай. Але пасля Якерсон быў забыты. Забыта настолькі, што ягонае імя не патрапіла нават у пяцітамовік энцыкляпедыі літаратура і мастацтва Беларусі. Ён рабіў нібы ўсё тое ж, што ягоныя паплечнікі і землякі, архітэктоны, кампазіцыі з чорнымі квадратамі, супрэматычныя фігуркі ды безліч графічных аркушаў. Усё тое ж можа і лепей, бо ён ніколі не выглядаў на вузкага адэпта аднае плыні. Імя мастака сцёрлі са скрыжаляў гісторыі нашага мастацтва. Сергій Харыўскі знаёміць нас з постацяй забытага беларускага мастака Давыда Якерсана. Якерсон яшчэ адзін мастак з пляяды Малевіча і Шагала, які у адрозненне ад іх не толькі не зведаў усясветныя славы, але і згубіўся недзе ў таўшчэчы архіўных дакументаў, да якіх толькі пачынае даходзіць і тое зусім выпадкова сучасны даследчык калі мастацкі лёс давыда якерсана яшчэ можа павярнуцца на шчаслівае развіццё і прынесці беларускаму мастаку усясветную славу дык ягоны жыццёвы лёс так і застанецца назаўсёды нязменнаю драмай Сергей харыўскі працягвае вернемся аднак да віленскай тэчкі у невялікім шытку шчыльна спісаным хімічным алоўкам знаходзім ліст на глыбока паважаны Мсціслав Валерянович. Пішу вам, хоць і не ведаю, дзе вы цяпер. Абставіны складаюцца гэткім чынам, што я нават не ўпэўнены ці здолею дапісаць да канца. Пісаць мне больш няма каму. Я адзін з першых вашых вучняў у Віцебску, буду заўсёды асабліва помніць вас. Я не быў сляпы, не сляпы я і цяпер, ясна ўсведамляю сабе, якая б скрайнасць не адвяла мяне ад вас у накірунку мастацкіх пошукаў, ваш вобраз сумленнага працаўніка мастака і найсумленнейшая чалавека для мяне па-сапраўднаму дарагі. Вы, як мой і маіх землякоў настаўнік, насамрэч вялікі. Я заўсёды шанаваў вас, прашу пра адно. Калі да вас дойдзе гэты ліст і мае работы, паспрыяць у тым, каб яны не згінулі. Бо, магчыма, згіну неўзабаве і я сам. Нават у мяне, які за вывучэннем мастакоўскіх гісторыяў адвык здзіўляцца ад нечаканасці засмягла ў роце. Гэта ліст Якерсана да дабужынскага. Прытым мастак з віцебску, пішучы ў коўна, відавочна таемна, намякае на нейкія драматычныя абставіны, што могуць каштаваць яму жыцця. У гэтым лісце шытку Якерсон апылюе да іх супольныя любові да віцебску. Некаторыя радкі гучаць шчымліва сентыментальна. Наколькі можа быць сентыментальным мастак у 37 годзе, пражыўшы паўстагоддзя. Вы мусіце мяне разумець. Я, як і вы, люблю фізіянамічнасць гораду. Кожнае месца мусіць мець свой адметны твар, Вось і наш віцебск адрозніваецца ад усіх гарадоў сваім тварам. Памятайце ваколіц, ну хоць бы маркаўшчыну. Маркаўшчына, калі памятаеце, была чароўным кутком, дзе можна было ўдосталь напівацца чыстага паветра. Гэтак, што назаўтра напішаш вясёлы краявід, нібы ён сам сабою нарадзіўся. Там было тое паветра, якое само клалася на палатно. Цяпер тут усё не так баюся праз які час тут зменіцца ўсё няма больш нашага з вами віцебску што ж ёсць у той самай тэчцы з віленскай акадэміі яшчэ некалькі фотаздымкаў кубістычных скульптураў некалькі здымкаў драўляных і гіпсавых барэльефаў на матывы беларуска-жыдоўская арнаментыкі апроч таго вялікая серыя лінагравюраў да розных казак на напрыклад залатое яечка дурны воўк лісічка сястрычка музыка ды яшчарка бабчын козлік стылёвая інтэрпрэтацыя гэтых казак надзвычай каляррытная нешта тут і ад барочных дрэварытаў нешта ад графікі шагала але асабліва дзіўнымі падаюцца арнаменты у якіх пераплеценыя беларускія геаметрычныя матывы пляскатыя разбі вышавак і з мудрагелістым усходнім жыдоўскім арнаментам. Цікавыя самі фарматы гэтых гравюраў. Большасць з іх мае абрыс авалу, як на традыцыйных жыдоўскіх надмагіллях мацавод. Нават канцоўка козліка выглядае хутчэй на тонка геранічную трактоўку юдэйскага сімбалю аленя. Апроч казачных фантастычных сюжэтаў таксама ёсць багата малюнкаў і гравюраў на дакументальныя сюжэты, гэта замалёўкі беларускіх гарадоў і мястэчак і карцінкі жыдоўскага побыту і невялічкая нізка прысвечаная эвакуацыі падзеям ваеннага міжчасця 14 21 гадоў ёсць таксама некалькі ранейшых аркушоў цяжка вытлумачальнага сімвалічнага зместу нейкія бясполыя астэнічныя постаці ў садзе невядомых краёў архітэктура у уплеценыя ў мудрагелістыя выявы лілею. Напэўна, гэта творы яшчэ рыская, даваенная пары. Я не смею спадзявацца на тое, каб вы прынялі нейкі ўдзел у вырашэнні майго лёсу. Прашу вас аб адным, не дайце згінуць без знаку ўсяму гэтаму, што я дасылаю да вас. Тут плён усяго майго мастакоўскага жыцця. Многае рабіў я для беларускага дзяржаўнага музею, пакуль меў замовы ад дырэктара ластоўскага але доўга ад яго не было вестак. Я сам ездзіў у Менск, яго нідзе няма. Прапала і багата маіх работаў. Тут амаль усё, што засталося. Давяраю гэта вам. Дзеля нашай памяці пра Беларусь пра віцебск. Каб была магчымасць выдаць хоць частку гэтага ў Ленінградзе. Вы, я ведаю, яшчэ маеце там знаёмых, а я ўжо не. Ніводзін мой ліст не знайшоў адказу. Ад гэтага цяпер залежыць надта шмат прачуваю, што мае пакуты і пакуты майго біблейскага народу, я ведаю вашу прыязнасць да яго няскончаныя. Якерсон быў правінцыялам ідэалістам. Ён меркаваў, што калі ў Леніннградзе па-ранейшаму выходзяць кнігі ў аздобе да бужынскага, дык і ён сам мае там нейкую вагу. Дабужынскі з 33 года ўжо не рызыкаваў з'яўляцца ў былой расійскай сталіцы там дадрукоўвалі яшчэ тыя ягоныя рэчы, што праляжалі там шмат гадоў. Ды ягонае становішча ў міжваеннай літве выглядала няпэўным. Э таксама відаць, Якерсон перабольшыў прыязнасць да бужынская да ягоных супляменнікаў. Заўсёды геранічна ветлівы арыстакрат натуральна ніколі не мог апусціцца да нейкага антысемітызму, пагатоў твар у твар. Хоць у сваіх дзённіках ён быў больш шчыры ягонае стаўленне да жыдоў было тыповым для ягонага кола паблажліва геранічным але ці мог ён застацца раўнадушным да гэткае мальбы якерсон спасылаўся на блізкі зразумелае да бужынскаму рэчы на маляванні і жывапіс я заўсёды глядзеў са сваёй кропкі ішоў па пракладзеным мною самім шляху і іншых вёў гэтай дарогаю Каму ж я ўдзячны найбольш, ды гэта нашаму старому настаўніку, дарагому Юрыю Михайловичу. Я ніколі не здолеў бы адмовіцца ад гэтага відавочнага мне і ўсім нам тут у віцебску факту. Няма болей старога пена. Это несправядліва і страшна. Не верце нікому. Тое, што пішуць тут няпраўда. Сёння пад сумленным чалавекам разумеюць у нас прастака, блізкага да юродзівага. На таго, хто прамаўляе словы пра гонар, глядзяць цяпер як на слаба разумнага ці на рамантычнае дзіцё. У ноч з першага на другого красавіка 1937 году яго да пэнці Юры Михайлович, як яго называе дабужынскаму якарсам, быў па-зверску забіты ў сябе дома. Забойства гэтае на першы погляд абсалютна бессэнсоўнае, дагэтуль не раскрытае. У ім звінавацелі сваякоў пэна, маўляў, ім патрэбныя былі грошы але куды тыя грошы ў 37 пагатоў менавіта сваякі мусілі ведаць што ў пэна ты грошай не было настаўнік гэткіх мастакоў як шагал лісіцкі цаткін роек якарсан ды яшчэ сотні жыдоў і беларусаў сышоў з жыцця брутальна і цёмна гэтак вусцішна скончылася вялікая кароткая эпоха біцебская школы Якерсон настойвае, што вакол усё няпраўда. Можа, гэта трымтлівае бое, што скразіць з кожнага радка ягонага ліста мае трывалыя падставы. Можа, ён ведаў сапраўдных забойцаў і іхныя мабілы. Трэба разумець, дабужынскі не мог даць рады творам Якерсона. Мой слушна зрабіў, бо ў тагачасным ленінградзе ім не было месца. Якерсон да апошніх дзён быў пры сваім любімым настаўніку. Пасля ягонага трагічнага скону ён з'язджае ў Маскву. Ягоныя графічныя творы адпраўляюцца ў літву. Магчыма, дзякуючы каму з дыпламатам. Бой Пэн быў родам з літвы. Абставіны смерці Пэна не маглі не насцярожыць тых, хто ведаў, што такое бальшавізм. У коўня пасылку атрымаў дабужынскі і зрабіў з ёю самае разумнае, адправіў на перахаванне ў вільню. Бойна для твою збіраліся фашыстоўскія хмары. У 1939 годзе дабужынскі ад'ехаў на захад. Ці згадваў ён калі той адчайны ліст мастака, які гэтак хацеў зберагчы хоць нешта па сабе. І што думаў Якерсон, гэтак не атрымаўшы ніякіх звестак ад свайго колішняга калегі так ці інакш ён яшчэ колькі гадоў працуе ў москве робіць невялікія скульптуры і малюе ажно пакуль не знікае назаўжды знікае наогул нават са старонак кніг пра беларускае мастацтва між іншым сённяшні роспавед сергея харыўска пра забытага мастака давыда якерсана гэта нішто іншае як згадка успамін вяртання з беспрасветнага нябыту вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у Такім чынам забыты віцебскі мастак Давыд Якерсон адшукаўся ў вільні у адным з кабінетаў тутэйшай акадэміі мастацтваў. Віцебская школа, мабыць, яшчэ тоіць для будучыні падобныя адкрыцці. Надта ж па-рознаму склаліся лёсы кожнага з тагачасных тамтэйшых творцаў. Відавочна, найболей пашанцавала шагалу, які паспеў зведаць і каляррытны мястэчковы побыт і камісарскую скуранку ў рэвалюцыйным горадзе расійскай імперыі і урэшце ляўры ўсясветныя славы, жывучы і працуючы ва ўсясветнай сталіцы мастацтва у парыжы. І памёр па-людску, пражыўшы напоўніцу ўсё сваё жыццё. Інакш склалася з іншымі. Пена па-зверску забілі, Малевіч памёр недзе пад Масквою у нэнзы і невядомасці, нават следу ад магілы не засталося. І вось Якерсон, лёс якога хаваецца ў цемры сталінскага ліхалецця. Дзякуй Богу, хоць імя засталося і што-нішто створчае спадчыны. Хоць нейкая нагода згадаць і прамовіць запозненая, вечная памяць. вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду. Нагадаю, сённяшні выпуск перадачы Сергея Дубаўца вострая брама быў прысвечаны жыццю і творчасці паўзабытага беларускага мастака сучасніка марка шагала давыда якабсана